Možda se samo brate praviš ovu do malom dobu, ali znači, neki ženu znam. Vatreni salavat. <laughs> salavat te friđi, spominje šehe Larif i Muhammed Haki i Fendi, nazivni u dijelu riznice tajne hazine do Lisrafa. Ne treba ovo, znaš, ovo dovoljno je po pitanju ovoga za onaj koji ima problem, ovaj salat te friđije, to je salavat za izbavljenje iz nevolje prič. Poslani se srlim jedne prilike sa Adnom, što im kaže, ima muslimana kog pogodi neka briga i problem i slično, pa kaže, Allahumma im ja odmah, odmah emetik, nasijeti bijedik, nadem pije hukmuk, adlun pije kadaok, eluke bi kuli smir i tako dalje. Allah će mu zamijeniti njegovu brigu tugom i njegov problem radi. Kaže, ja sad da li da ovu dovu naučim Allahu poslaniče, kaže ko se sredin ko god je čuje, treba da je nauči. Allah moj, ja sam sin tvojega roba i sin tvoje robke. Allahu me ime abdu kod nam. Obnu emetik, nasije ti bijedik. Moja glava, moja nasije, to je ovaj dio ovde, je u tvoj ruci. Nasije ti bijedik, madem ti je hukmuk. Tvoj propis, ono što ti odrediš, na meni se, na meni biva. Samo Allah što odredi. Adlun fi jakalu. I sve što mi odrediš je pravda. Pravedno. Volim te svakim tvojim imenom i tako da nema pravda. Ima obično muslim. Volim ovo, o, zamijenit će ti ovo i olakšat će ti ovo. Treba hiljad puta izgovor. Znači, malo poteško. Uvijek je bolje pridržavati se poslanikovi sallallahu alaihi sallam dola. Zašto? Zato što su puno više, puno više u njima ima beričeta. I puno je bliže da će biti prihvaćen. Jer Allah voli dole svoga poslanika. Jer sve što je poslanik sallallahu alaihi sallam govorio, to je bilo putem objavne i onoga što on osjeća, on je bio nepogrešio po tom pitanju. Zato mi kad učimo dole poslanika sallallahu alaihi sallam imamo dvije fajde. Prva fajda, dobit ćemo nagradu što učimo dovu poslanika, A druga fajda imamo značenje te dove, dobit ćemo i njega. Dok kad učimo naše dove, ili dove ljudi običnih, onda ćemo imati samo jednu stvar, i to je ona upitna, hoćemo li dobiti ili nećemo značenje te dove. Zato uvijek bolje držati se dova poslovnika samo mora.